บุ๊กทูหกสิบสี่อันนำปุลุเอ็มปัดการปฏิเสธหนึ่ง bentuk negatif ผมไม่เข้าใจคำศัพท์ saya tidak mengerti kata ini ผมไม่เข้าใจประโยค Saya tidak mengerti kalimat ini ผมไม่เข้าใจความหมาย Saya tidak mengerti maksudnya คุณครู Bapak guru คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Apakah Anda mengerti perkataan Bapak Guru? ครับผมเข้าใจท่านดี Ya, saya mengerti dengan baik. คุณครู Ibu Guru คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Apakah Anda mengerti perkataan ibu guru ครับ ผมเข้าใจท่านดี Ya saya mengerti dengan baik ผู้คน orang-orang คุณเข้าใจผู้คนไหมครับ Apakah Anda mengerti perkataan orang-orang ไม่ ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับ tidak saya tidak begitu mengerti maksudnya เพื่อนหญิง แฟน teman wanita คุณมีแฟนไหม apakah anda memiliki teman wanita ครับ ผมมี ya saya punya ลูกสาว anak perempuan คุณมีลูกสาวใช่ไหม apakah anda memiliki anak perempuan ไม่ ผมไม่มีลูกสาว tidak saya tidak punya